64 skirsnis Sparčiai kilo Mogiliovas, kurio pilis pirmą kartą buvo paminėta tik 1503 metais. Mogiliovo miestą šaltiniai minė jau 1505 metais, o 16 amžiaus ketvirtą dešimtmetį jis jau buvo didžiausias valstybės rytų pakraščio miestas ir tranzitinės prekybos tarp Maskvos ir Krokvos punktas. Į Rusiją ėjo gelumbė ir prieskoniai, į Lenkiją kailiukai ir gyvulių odus, Mohiliovo pirkliai labiau lankėsi Maskvoje ir Liublinė, negu jų kontrahentai Mohiliove. 16 amžiaus viduryje Lietuvos grašys įsijungė į tarptautinę pinigų cirkuliaciją, o pati šalis į Amerikos atradimo lemiamą Europos kainų revoliuciją. B. Cechinis miestų struktūros atsiradimas Lietuvos miestų ir dvarų amatų raida – įsiskiriant rinkai dirbantiems samatininkams, jų mokiniams keliaujant po kaiminių šalių miestus ir plačiau sklindantų miestų produkcijai, 16 amžiaus antrą ketvirtį patyrė kokybinį lūžį. Vandens malūnų panaudojimas darbo operacijoms mechanizuoti, daugiausia plaktams kilnoti ir cheminiams komponentams sumalti, siurblių įtaisimas bei pastovių liejiklų įrengimas leido sukurti atsivežtinių techninių įrenginių ir dirbinių remonto bazę. Šalyje ėmė atsirasti plataus vartojimo produkcijos įmonių. 1540 metais Vilniuje ėmė veikti patrankų liejykla, buvo liejami ir sviediniai. 1547 metais didžiojo kunigaikščio dvariūnis Martynas Paleckis gavo privilegiją kurti stiklo dirbinių įmonę su monopolinė dirbinių realizavimo teise. Bet leidimas popieriaus malūnų steigti Vilniuje buvo duotas dar 1524 metais. Veikiantis popieriaus malūnas Vilniuje minimas 1558 metais. Išplito plytinės ir kalkių degyklus. Patrankų lėjimas lėmė račių, vodininkų, virvių veikų poreikiai. Vilniaus ir Brastos pilyse veikė siurbliai, vandentiekis ir parako malūnai. Patrankininkus, galinčius atlikti įvairius remonto darbus ir gaminančius paraką, mini daugelio pilių inventoriai. 1547 metais didžiojo kunigaikščio nuostatai dvarų ir pilių valdytojams liepė ugdyti amatininkus ir išnaudoti balų rūdynus. Naujose įmonėse dirbo vokiečių ir čekų specialistai, tačiau greta jų greitai susibūrė vietinių pagalbininkų personalas. Tokiuose miestuose kaip Vilnius, Kaunas ir Brasta cechų meistrai prisitaikydami prie naujų poreikių ir galimybių įgyjo naujų įgūdžių ir išplėtė savo produkcijos nomenklatūrą. Visą tai lėmė spartų cechų skaičiaus augimą ir kur kas intensyvesnį jų organizacinių struktūrų klausimasi. 16 amžiaus viduryje Vilniuje jau veikė porą dešimčių cechų, po kelis ar net keliolika Kaune, Trakuose, Brastoje, Lutske. Savo auksakalių cecho apyvartą Vilnius prilygo Krokuvą ir buvo pralenkęs kitus Lenkijos miestus. Vilniuje atsirado net 40 samatų. 1530 metais čia buvo pastatytas tiltas per nerį. Cechai įsiskyrinėjo iš anksčiau įsikūrusių amatininkų savitarpio pagalbos brolyjų arba kūrėsi naujai iš nesusijusių su prekyba amatininkų. Lietuvoje jie įgavo būdingą vidurio Europos miestams cechų organizaciją ir tvarkyseną, jų statutai ir toliau kopijavo tų miestų statutus. Jie turėjo kasmet renkamus seniūnus ir kasas, bažnyčių ėmė atsirasti cechų altoriai, patys cechai savo valdysenai įsigydavo namus. Cecho organizacija neatsiejama įaugo į miestų valdysenos struktūrą. Cechų atsiradimas didžiuosiuose miestuose neišvengiamai keitė miestiečių viršūnės, saliginai vadinamos patricietų padėtį. Jei 15 amžiuje ji viena valdė magistratą, tai 16 amžiaus pirmoje pusėje jai jau teko dalintis valdžia su cechų viršūnėmis, o išplėtę savo socialinę bazę magistratai siekė siaurinti vaitų valdžią. Dar didesnės įtakos cechai turėjo suolininkų teismuose. Didžiojo kunigaikščio privilegijos 1536 metais Vilniui, 1540 metais Kaunui ir 1551 metais teismo nuostatai draudė vaitams kištis į magistrato reikalus Vilniuje šaukti jo narius į savo teismą. Tačiau vaitai išliko suolininkų teismų pirmininkais. Visą tai palaipsniui darė vaitus tik didžiojo kunigaikščio atstovais miestuose – Magdeburgijų savivalda Lietuvoje susiklausti vyraujant konfesijų principų. Vilniuje iš sudarančių magistratą 12 burmistrų 24 tarėjų, katalikų ir stačiatikių buvo po lygiai. Atitinkamai pasiskirstydavo kasmet besikeičia du dirbantys burmistrai ir keturi tarėjai. Cechų viršūnės įėjo į magistratus, bet nepaėgė pašalinti turtingiausiųjų pirklių, sudariusių patricijato pagrindą valdžios. Pirklių bendrijos išliko elitinę terpę susiorganizavusiai gildijas. Išplitus cechams, eiliniai cechų meistrai tapo eilinių miestiečių visuomenės opozicijos miestų viršūnėms avangardu. Jie stengiasi keisti savivaldos taisyklės. Visuomenė pasiekė, kad Vilniuje iš keturių miesto išdininkų šaperių ar šafarų du rinktų jie, kitus du skyrė miesto tarybą. Išdininkų ataskaitą išklausyti pirkliai savo kandidatus siūlė patys, o amatininkų cechų atstovus pasirinkdavo taryba. Tačiau visuomeniai pavyko suformuoti savo instituciją, siekusią kontroliuoti magistrato veiklą. Vilniuje 60 vyrų, Kaune 12 vyrų kolegijas. Miestų savivaldos institucijų galia išoriškai kūnijo rotušiais. Vilniuje ir Kaune funkcionavusios visą 15 amžių, 16 amžiaus viduryje jos architektūriškai išreiškė miesto centrą ir formavo visą urbanistinę jo šerdį – centrinę Turgaus aikštę. Beje, Kaune šis šerdis įgavo geriausią išraišką – taisyklingą ir erdvę keturkampę rotušiais aikštę. Vilniuje ir Kaune iškilo impozantiški rotušių pastatai. Jie tapo ir matų etalonų kamaromis. Su rotušėmis buvo susijusios vaškus, viryklus ir gelumbės pakirpimų kamarus. Miestai įsirūpino ir didžiojo kunigaikščio propinacijus, gėrimų, gaminimų bei pardavimų licencijas. Miestai jau pasidarė svarbiausi pinigų apyvartos punktai. Būtent per juos plito prekiniai santykiai. Tačiau tai vis dar buvo tik pradinis jų plitimo etapas. Vilniaus pirklys motiejus Rudamina galėjo didžiajam kunigaikščiui paskolinti 8 tūkstančius grašių kapų – bet šiaip vienkartinė prekybos operacija siekdavo tik 400-800 kapų. Taigi stambus kapitalai iš esmės dar nebuvo susikaupę. Dešimties metų kare Vilnius mokesčių mokėjo 150 grašių kapų ir keturis pastovius gelumbiais – Brasta, Šimta, Kaunas Gardinas, Bielskas, Drohičinas, Kreminecas, Luckas po 50. XVI amžiaus pirmoje pusėje gyvenimas vyko jau sunykus natūrinio ūkio uždarumui. Bajorų dvarai nebegalėjusi versti be mainų tiek realizuodami savo produkciją, tiek įsigydami rinkai gaminamų miestietiškų dirbinių. Miestų ir miestelių tinklas formavo šią visą apyvartą. Miestų gyvenviečių struktūra įsidėstė trimis lygiais. Viršutinį sudarė turintys savivaldą miestai. Mažieji miestai, antrasis lygis, tarp jų ir privatūs, kaip kėdainiai, turėjo labai ribotą Magdeburgiją ar tik prekybos privilegijas ir sudarydavo atskirus administracinius vienetus su savo vaitais. Tokie miestai buvo Raseiniai, Ukmergė, Lyda, Panevežys, Ašmena, Šiaulėja, Lytus, Merkinė, Vilkija, Pune, Nikščiai, Veliuona. Trečiasis lygis buvo miesteliai, kuriuose svarbus vaidmuo teko žemdirbystei. Jie atskiros administracijos neturėjo, nors jų žmonės dažniausiai ir įsaugojo šeivystės laisvę. Miestai ir miesteliai turėjo savo prekybinius užnugarius. Apie 1570 metus Vilniaus vaivadėjoje būta 108 miesto tipo gyvenviečių. Vienai vidutiniškai teko 409 kvadratiniai kilometrai, trakų 62 502 kvadratiniai kilometrai, žemaičių seniūnijo 48 485 kvadratiniai kilometrai. Tuo tarpu net ir išvystytose gudų žemių vaivadėjose šie skaičiai atrodė tai Brastos 36, 1128, Minsko 31, 1790, Naugarduko 50, 664. Turgaus rinkliavos nors ir neprilygo muitams tapo svarbia valstybės pajamų dalimi. Nors miesteliuose cechai nesusikūrė, tai netrukdė susikoncentruoti juose amatams. Amatininkų lokalizacinė orientacija išiškėjo net ir naujesniuose miesteliuose. Pavyzdžiui, Virbalija 1561 metais buvo minimus dailydžių, kalvių, kepėjų, kubilių, skerdėjų, stalių, šaltkalvių beje ir pirklių gatvės. Miestiečių luomas išsaugojo asmens laisvę ir nuosavybės teisę. Vilniaus miestas gavo patariamąjį labai ribotą balsą Seime. Tačiau miestiečiai sudarė tik mažesnėje miestų gyventojų dalį, nei jie, nei dauguma sudarantis plepsas, neįgyjo politinių teisių. Miestų savivalda faktiškai labai ribojo stambių žemvaldžių jurisdikos savo anklavai skaldžiusios savivaldaus miesto teritoriją. Lietuvoje susidarė luominė monarchija su vieninteliu atstovaujamu luomu – bajoryje. C. Livoniškosios politikos prioritetų iškilimas – Susikūrus du duomenys valdų kompleksams, užsienio prekių importas tapo jai ekonominė aktualija. Nuo 16 amžiaus pradžiaus ši aktualija buvo sprendžiama gaunant privilegijas atsigaventi iš užsienio prekes be muitų, pavyzdžiui, vyną iš Vengrijos per Lenkiją. Tokius reikalavimus 5-6 dešimtmečio sandūroje pradėjo kelti reilinė bajoryje. Šie reiškiniai liudijo apie kylantį bajorų susidomėjimą muitų politiką, o pats šis klausimas pamažu virto valstybės politikos dalimi. Dvarų įsitraukimas į rinką lėmė ne vien prekinių grūdų auginimą. Vakarų Europos šalims reikėjo ir pluoštinių kultūrų. Linai ir kanapės buvo vežami į Livoniją nuo 16 amžiaus antro ketvirčio, bet dauguvos svarbiomis arterijomis tapo mūša ir venta. Eksportuojamų prekių kiekis pačiai augo, bet visą 16 amžiaus vidurį dar vyravo miškų medžiaga. Saločiuose 1547 metais buvo sutartai rengti specialius jų sandėlius. Gyventojų tankumas Livonijos pasienyje buvo didesnis negu vakarų pasienyje. 1547 metų Seimo nutarimai suvaržė miško eksportą paversdami jį vos ne valstybės monopoliu. Muitai buvo tik pirmas žingsnis plečiantis politinių santykių akiratį susijusį su ekonominė konjunktūra. Visų pirma, šis akiratis plėtėsi ponų terpėje. Livoniją apėmus reformacijai, Livonijos ordino, išlikusio didžiajam vokiečių ordino magistrui 1525 metais tapus Prūsijos hercogu, pozicijos smarkiai pašlyjų. Šiaurės kaimino silpnėjimas, kylant ūkiniams politikos veiksniams, bruko Lietuvos diduomeniai mintį pasinaudoti šiuo silpnumu, jo labiau, kad tokia mintis darėsi nesvetima ir bajūrams. Tokiomis aplinkybėmis priešiški Livonijos veiksmai, dažnai sąlygojami Rusijos baimės, kėlė susierzinimą. Karo su Rusija metu 1534-1537 metai Livonija draudė įvežti į Lietuvą galvijus, arklius, šieną, džiovintas žuvis. Livonija orientavusi į sudaromas su Rusija paliaubas – 1521 metais 10, 1531 metais 20 metų. Brestantį nūrą pasinaudoti Livonijos silpnumu skatino ir pavojaus jausmas, kad jo gali pasinaudoti Rusija arba Prūsijos hercogas, galės pasiremti savo giminystės ryšiais. Didžiausios kunigaištienės Barboros mirtis gyvenant Zigmantui Augustui daugiausia Lenkijoje nepakeitė jėgų pasiskirstimų Lietuvoje. Radvilų pozicijos dar sustiprėjo, kai Mikalojus Rudasis baigė mokslus užsienyje, galutinai sugrįžo į tėvynę ir tapo lauko etmonu. Jie gerai suprato esamą padėtį ir jautė bajurijos nuotaikas. Augantis pačių Radvilų patyrimas, papildomai įgyjamas jų veikloje, brėžė konkrečius šią padėtį atitinkančius tikslus. Mikalojus Juodasis 1552 metais apsilankęs Dancige šio miesto padėtį reikšmiai vertino Lietuvos aktualijų požiūrių. Jis padarė išvadas, kad į rinkos santykius įsitraukiančiai Lietuvai yra svarbu turėti jūros uostų ir kokia reali perspektyva tai padaryti. Be abejo, ši mintis konkretizavusi silpstančios Livonijos įvaizdžių. Savo siekius Radvilos turėjo derinti su dinastiniais Zigmanto Augusto interesais – bet stengiasi šiuos interesus pakreipti Lietuvai, o ne Lenkijai naudinga linkme. Rygos arkivyskupą Vilhelmą Hohenzollerną tikėtasi padaryti pasaulietinių kunigaikščių ir Lietuvos vasalu, sekant Prūsijos Lenkijos santykių pavyzdžių. Reikia užbėgti už akių Vilhelmo brolių Prūsijos hercogo Alberto planams sujungti Livoniją su Prūsija, pajungiant ją Lenkijos suverenitetui. Zigmantui Augustui buvo priimtina ir tai. Radvilų planams trukdė stipresnis už arkivyskupą Livonijos ordinas, kuriam spaudžiant, Livonijos luomų susirinkimas 1546 metais suvaržė arkivyskupo teisę pasirinkti savo įpėdinį. Livonijos reikalai pynėsi su Rusijus. Suaugęs Jonas IV 1547 metais pasiskelbė caru. Lietuvai nebuvo paranku pripažinti šį rangą, gerai žinant dar Jono trečiojo skelbiamas pretenzijas. Nepripažįstant Rusijos valdovui caro titulo, darybos su juo komplikavusi. 1549 metais paliaubos buvo sudarytos penkeriems metams, Lietuvai nebereikalaujant Smolensko Rusijai sutikus, kad jos valdovas nebūtų tituluojamas caru. Tačiau 1550 ir 1553 metais Rusijos pasiuntiniai dėl tokio netitulavimo protestavo ir už titulo pripažinimą siūlė sudaryti pastovę taiką. Tuo metu Rusija kariavo Pavolgyje ir Jonas IV 1553 metais sutiko sudaryti dviejų metų paliaubas ir nevadinamas caru. Tokiomis aplinkybėmis brendo ryštingų veiksmų metas Livonijoje. Lietuvos politikams aiškėjo, kad tokių veiksmų netrukus prireiks. Trečias. Valakų reforma. A. Galutinis baudžiavos įtvirtinimas. Kaip ir kitose vidurio Europos šalyse, miesto augimas ir prekinių santykių atsiradimas Lietuvoje formavo prekinį dvarų ūkį – reikalaujantį pritvirtinti valstiečius prie jų dirbamų žemės, ir visą tai teisiškai išreiškė baudžiaviniai santykiai. Privačiuose valdose baudžiava įsigalėjo jau antroje 15 amžiaus pusėje ir jau pabaigoje. Didžiojo kunigaikščio žemėse šis procesas vyko lėčiau. 15 amžiaus antroje pusėje žemė jau priklausė vien didžiajam kunigaikščiui – ir kiekvieną žemės atsėjimo aktą valstiečių turėjo leisti valščiaus ar dvaro administracijam. Tačiau valodinės valstiečio nusavybės reliktas dar reiškėsi jų tėvūninę teisę paveldėti turimą ūkį. 16 amžiaus pradžioje administracija ėmė nebepripažinti paveldėjimo šūninę liniją. 1547 metais dvarų ir pilių valdymo nuostatai liepė nebepriiminėti grįžtančių tėvoninius ūkius iš jų pasišalinusių valstiečių. Pradėjus vesti dvarų inventorius, į apskaitą pateko kiekvienas šeimos narys, todėl imta kontroliuoti ne vien ūkio turėtojo, bet ir kiekvieno šeimos nario pasišalinimą. Tai yra pritvirtinimas prie žemės darysi visuotinis. Išeivystės teisę išlaikė karo tarnai ir paskirų tarnybų kategorijos barčiai, kai kurie amatininkai, pavieniai šią tradiciją įsaugoja žmonės. Tačiau jos ratas sparčiai siaurėjo, ypač nekarinėse tarnybose, kadangi pasinaudojimas ją reiškia ūkio palikimą. Natūrinę rentą keičiant pinigine, iškilo valstiečių ūkio prisitaikymo prie atsirandančių prekinių santykių problema. Nuo besikeičiančių prievolių valstiečiai gynėsi tradicijos išlaikymu ir vengdami skaidyti ūkius. Ūkiai netiek smulkėjų, kiek pūtėsi juos esančių žmonių skaičius, primant netgi svetimų žmonės, vadinamus talkintojus ar draugus. Tarnybose daugėjo dūmų, jos ėmė tarp savęs labai skirtis. Turtingi ūkininkai įsigydavo įsikeitelių, kuriuos jau pradėjo keisti samdiniai, pasitaikydavo net nuskurdusių bajūrų. Vargingosios tarnybos neišgalėjo atlikti prievolių, kadangi jas didinti trukdė tradiciją. Ja nelankščiai keičiant, valstiečiai palikdavo ūkius ar net ištisais kaimais, atsisakinėjo vykdyti prievolės. 1534-1537 metais karo metu keliuose Žemaitijos valščiuose valstiečiai sukilo. Įsigandusi valdžia atsiuntė jiems malšinti totorius, nemažai žmonių buvo nužudyta. 1545 metais anykščiuose kilo brusdėjimas, vadovavo Buivydas. Slopindama šį judėjimą, didysis kunigaikštis kartu liepė skelbti aplinkraščius kuriuose žadėjau sudrausti savo valiaujančius administratorius ir taikyti pastoves prievolės ar jų ekvivalentą. Bendras gaunamos lentos kiekis santykinai iš vieno dūmo, lyginant su 15 amžiumi, sumažėjo. Prievolių faktiškai nepaėgė atlikti maždaug trečdalis valstiečių ūkių. Plintant taisyklingam trilaukiui ir prekiniams santykiams – Susiformavusi ekonominė ir socialinė konjunktūra vertė žemvaldžius vadovautis ir šiais veiksniais, siekiant gauti norimo dydžio rentą. Valsiečius priversdavo įdėkti taisyklingą trilaukį su sėjomainą ir žemės trešimu gyvulių mėšnų. Turtingi valstiečiai tai darė patys, nelaisvoji šeimina dvaruose mažėjų, įsiskiriant žemės sklypelius, bandą gaunančiam bernų sluoksniui. Ūkininkams pradėta drausti įsisavinti naujus miškų plotus, bet tai daryti buvo verčiami bernai. Iš jų prakutę buvo paverčiami kaimynais. Tikslingiausiai ir kryptingiausiai šias priemonės savo valdose vykdė Bona prieš akis turėjusi Italijos ir Lenkijos ūkininkavimo vaizdą. Jis suprato, kad valstiečių žemėjai naudą reikia pertvarkyti pagal lenkiškai žemėtvarkos modelį, vokiško modelio kopiją – taisyklingą trilaukį suvedus į tiksliai matuojamų žemės plotus ir jų dydį susijęjus su prievolių dydžiu. Visą tai reikėjo padaryti įvedant ploto mato vienetus vietoje užsėjimų grūdų statinėmis skaičiuojamų saremų žemės ir gaunamo šieno vežimai skaičiuojamų pievų. Tokiu žemėtvarkos vienetu buvo paimtas valakas. Tai buvo padaryta 50-metį gudiškose Bonos valdose esančiose Mozūrijos kaiminystėje. Bonos darbuotojų komandą paveldėjo Zigmantas Augustas. Šiaip tingus ir nerūpestingas valdovas, ieškodamas naujų piniginių išteklių, pasirodė sumanus ir energingas. Jis suprato, kad už šią komandą galima pagal valakų modelį pertvarkyti didžiojo kunigaikščio domeną. Tai buvo didžiulė žemėtvarkos visų pirma matavimo darbų apimtis, susijusi su rimtais socialiniais pertvarkymais. Pavieniais lopinėliais išmėtyta tarp miškų, pelkių ir brūzgynų valstiečių turimą žemę, reikėjo pakeisti taisyklingais ir tiksliai išmatuotais jaus masyvais, perskirstyti visą tai atskiriems ūkiams. Kitaip sakant, reikėjo galutinai panaikinti alodinės valstiečių žemėnaudaus tradiciją ir pagrysti šią žemėnaudą grinai administraciniais patvarkymais valdomą sistemą. 1547 metais Į Alytaus ir kaiminius valšius buvo nusiųsti matininkai išmatuoti žemę valakų pagrindų naujai steigiamiems kaimams. 1549 metais tai buvo padaryta Kauno seniūnijoje. Žemaitijoje valakai buvo pradėti matuoti 1553 metais. Jau bona įvesdama valakus, įsakė steigti naujas jiems pritaikytas gyvenvietės ir perkelti ten valstiečius. Zigmantas Augustas liepė tai daryti viso ūkinio domeno mastu matuojant buvo visiškai neatsižvelgiama į valstiečių ūkių žemės naudojimą. Pats didysis kunigaištis paskelbė taisyklę. Žemė ir valstiečiai yra mūsų nuosavybė. Tai buvo galutinai panaikintos saladinės valstiečių žemės nuosavybės liekanus. Atimta jų ir almendo žemė buvo išmatuota valakiniais ploto vienetais ir suskirsyta masyvais, o valstiečių sodybos – sukilnotos į naujus kaimus. Sukeltiems į gatvinius kaimus valstiečiams buvo skiriami trys tokie masyvai. Kiekvienas valstiečių ūkis jame gaudavo savo rėžį. Sėjumaina vyko šiais masyvais, taigi rėžiuose, pailiui sėjant rugius, vasarojų ir leidžiant žemėj palsėti pūdyme. Ūkio gauti trys rėžiai sudarė valaką. Valako kvadratūra priklausė nuo žemės rūšies blogoje, ji buvo didesnė negu geroje. Vidutiniškai valakas prilygo 21 ir 30 hektarų. Visas prievolės reikėjo mokėti nuo valakų. Reformos esmė buvo ta, kad prievolės buvo susietos su valstiečio turimų žemės dydžiu, o ši žemė buvo aiškiai atribuota taisyklinguose masyvuose ir apdirbama taisyklingų trilaukių. Geriuose buvo uždrausta be administracijos žinios daryti lydimus. Sudėtinga valdymo organizacija rėmėsi iš valstiečių skiriamais vaitais, už vaitystę gaudavusiais papildomų žemės. Į masyvus buvo įtraukta bei išmatuota ir dirbama ir nedirbama žemė, todėl valakų netrūko. Valstiečiai galėjo žemės imti kiek norėjų, kiek pajėgė atlikti prievolių. Kitaip sakant, ūkio dydis tapo susijęta su jo ūkiniu pajėgumu. Neturintys arklių ir jaučių žmonės ėmė mažus klypelius ir sudarė daržininkų kategoriją. Išnyko kaimynų tarpsluoksnis. Parengtiniai valakų nuostatai buvo suredaguoti 1553 metais, o galutinė redakcija padaryta 1557 metais. Valakų nuostatai skelbi, kad didysis kunigaikštis visur nori turėti palivarkų, taigi lažas tapo visų prievolių pagrindu. Palivarkų išmatuoti masyvai dvaro arimai – buvo kaimams paskirti tokią proporciją, kad vienam palivarko valakui tektų septyni valstiečių valakai.